بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمده إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا دیروز در بحث نزول خداوند خداوند جبان و به آسمان دنیا صحبت کردیم نزولش چنان هست که از درک ما خارج نمیتونیم کیفیتش را درک بکنیم و نه هم به خودمون اجازه میدیم که دنبال کیفیتش باشیم چون نه خدا را دیدیم و نه مثل خدا را دیدیم که بخوام کیفیتش رو در ذهن خودمون تخیلش بکنیم و نه هم با خودمون قیاس میگیریم و نه هم گستاخیش از خودمون به خرج میدیم که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رد بکنیم بلکه میگوییم همونطور که ائمه گفتن امثال ابن عیینه و سوری و اوزاعی على الرسول البلاغ و علینا التسلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم ابلاغ کردن و ما وظیفمون تسلیمه ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضل طبق دنیا آسمان دنیا و تفرج ابواب السماء و تفتح آسمان ها در یعنی منظور درهای خیر و رحمت باز می شود از آسمان و اونجا هست که خداوند صدا میزند یقول الا مستغفر یلقى غافرا چنان در حدیث داریم اذا کان ثلث الاخیر من اللیل شاید سبت لسان دو وقتی ثلثی بیاد اشتباه بود در جلسه گذشته فکر کنم از لفظی که ما نطقیم ثلثی اشتباه است اون بلفظ ثلثا آمده اذا مضى ثلثا اللیل یعنی دو سوم شب اگر گذشت ولی که ثلث اللیل در بعض روایات که ما خوندیم اذا كان الثلث الاخير من الليل نزل الله الى سماء الدنيا یک سوم آخر شب اون روایت هم به معناش اگر دو سوم شب گذشت اگر دو سوم دو سوم اول شب گذشت یعنی دیگه الان میمونه یک سوم آخر شب دیگه خود بخون معناش خداوند میاد به آسمان دنیا و میگوید الا مستغفرین الغافرا آیا کسی هست که استغفار بکنه تا خداوند غفار توبش را بپذیره و مستمنح خیرا و رزقا فیمنحه و کسی هست که دعا بکنه درخواست رزق و روزی و خیرات و برکات بکنه و خداوند بهش بده سبحان الله اگر این امثال این ابیات امثال این نظما به طلاب مکتب خونه ها داده بشه حفظ بکنن در کنار قرآن خیلی خوبه یعنی خلاصه و چکیده از عقیده سلف در این منظومه اومده که خیلی مفید و خیلی جامعه و برگرفته شده از احادیث مثل الان و مسمنح و مسمنح خیرا یعنی خداوند منحمیدی یعنی سرازیر میکنه خیرات را و رزق را عطا میفرماید به بندگانش با توجه به اون دعایی که از خدا طلبیدن در اون یک سوم آخر شب روازت قوم لا به حدیثهم یعنی اقوام این حدیث را روایت کردن که احتمال دروغ درشون نیست عدول اشخاصی عادل اشخاصی ثقات در حفظشون در دینشون ما اطمینان داریم به دیانتشون اون اشخاصی که روایت کردن اشخاصی نزد ما مثل از تو هم سنگی ترن یعنی اشخاصی یعنی شخصیتشون مثل امثال امام مالک مالک بینش و بین رسول الله صلی دو نفر بیشتر نیست یکیشون تابعیه یکیشون هم صحابی مثلا بیشتر روایتاش شیخش کی بوده نافع که کیه شاگرد عبدالله بن عمر صحابه همشون عدولن صحابه همشون عدولن میمونه حالا بینش و بین صحابی که یه نفر باشن یا دو نفر باشن خب این اشخاص اشخاص کم منزلتی نبودن اشخاص بلند مرتبه بالا مرتبه و اشخاصی که اهل حفظ و اهل دین بودن که همون ابتدا که شروع کرد و به ذلك دان الاتقیا متقی بودن ترس از خدا داشتن الا خاب قوم و قبحوهم خواب اصل خیبت زش بودن و خسران و زیانه یعنی زیان, زیان کرده آن شخصی که اینها را تکذیب بکنه و اینها زش شدن اینهایی که این حدیث را رد میکنن با عقلشون و میگن که این حدیث آحاده اینها زش شدن زشتن تقبیش میشن به خاطر چی؟ به خاطر گستاخیشون ادبیشون با مقام نبوت با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم الا خاب قوم کذبوهم و این بس دیگه در ما نباشه و به طلابمون یاد بدیم ادب با حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم خود بخود خود وقتی که ادب با بزرگ با بزرگتران رو یادشون دادیم خود به خود خصوصا با مقام نبوت که این بزرگتره و احترام و تجلیل و وقارشون حفظ بشه خود بخود خود دیگه ما بقیه الله بزرگانم احترامش خود به خود حفظ میشه یعنی خود به خود یاد میگیره که با بزرگتر چطور صحبت بکنه و چطور معامله داشته باشه و قل ان خیر ان خیر الناس بعد محمد وزیراه قدما ثم عثمان الارجح و قل بگو یعنی اعتقاد داشته و بگو اعتراف کن که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقام منزلت ابو بکر عمران وزیراه منظور دوتا وزیرش بازوی رأس شفش الله در حديث هذا در حديث ورد ما من نبي إلا كان له وزيران من أهل الأرض ووزيران من أهل السماء فوزيرا السماء هما جبريل وميكائيل ووزيرا الأرض أبو بكر وعمر ولك حديث شريفة الشيخ الماني رحمه الله تأليف ميكونه ولكن در فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما وهمشن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث زيادة دارين ما أو بكر وعمر سيدك هو أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين ومن السيدة تشيئا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حديث مدرسة در دريم حديث عبد الله بن عمر كميقويات كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بعد بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان إن هيش کس را از نمي دونسين نمیدونستیم نمي دونسين بر أبو و وبعد أبو ابوبکر بر عمر وبعد از عمر بر عثمان حدیث در بخاری هست و حدیث در این باب زیاده رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سوال پرسیده میشه من احب الله احب الناس الیک میگه ابو و دخترش عایشه بحث مقام منزلت او بکر صدیق و جایگاهش نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد صحابه واضحه این حدیثی که هست امثال امام بخاری آوردن به خاطر اینکه این اعتقاد ما است با اسانید صحیح این مسئله روایت کردن و با اسانید صحیح به همون رسوندن اینجا هم در خسران و زیان اون کسی که او بکر صدیق رو به خلیفه خودش بعد از رسول الله قبول نداشته باشه و او را برترین اصحاب ندونه زمان رسول الله صلی الله علیه و زنده بود کن لا نعدل زمن النبی دیگه مقید میکنه مرفوعه یعنی تقریر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این امره شما احادیث گم بکنید اختلاف میشه بین عمر و ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که اختلاف میشه میان نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میده سر عمر اما انتم تاریکو لی صاحبی نمیخواد صاحب منو برام رها بکنی کافی نیست که خداوند انتخاب میکنه به صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق که از مکه به مدینه بیاد کی رو انتخاب کرد آیاتی که در شهر ابوبکر صدیق اومده در قرآن فضیلت خاص خودش داره ابوبکر صدیق خدا برترش دونسه ما میخوام رو حرف خدا حرف بزنیم رسول الله صلی الله علیه و برترش دونسه ما میخوام رو حرف رسول حرف بزنیم نمیتونیم حرف بزنیم حالا میخواد دمادش باشه علی بن ابی طالب رضی الله عنه یا میخواد عثمان رضی الله عنه باشه که داماد دو تا دختر رسول دو بار داماد رسول الله شده نه این نه اون نمیتونیم تفضیل بکنیم نمیتونیم برتر بدونیم بر ابوبکر صدیق نمیتونیم اجازه هم نداریم به خاطر این نسی که عبدالله بن عمر روايات میکنه کلا لا نعدل زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما هیچ کسی را برتری نمیدانیم بکر صدیق زمان رسول الله علیه والسلام و این اعتقاد اهل سنت فقط اختلاف شده در قضیه عثمان عثمان برداره بر خلافه علی ابن ابی طالب ثم عثمان الارجح راجح بنفسها من حديثك قلنا که خوندم در عثمان برتره كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب الرسول لا نفضل لا نفضل بينهم دیگه بعد عثمان دیگه اصحاب الرسول تعرف میکردیم و بين هنا اونها مفاضله نمیکردیم يكي رو بر دیگری برتری نمیدادیم يكي رو بر دیگری إن نس نس ك عبد الله بن عمر بن خطاب روايات ميكونات ورابعهم خير البرية بعدهم علی حلیف الخیر بالخیر منجح و رابعهم در فضیلت یعنی چهارمیشون در فضیلت در مکانات در مقام در جایگاه کیه علی بن ابی طالب و رابعهم خیر البریه یکی از منظور خیر البریه یعنی یکی از خیر البریه یکی از بهترین مخلوقات یکی از بهترین ما ناصبی نیستیم که علی بن طالب رو دوست داشته باشیم بغضش داشته باشیم خیر حاشا و کلا بلکه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و هایی که ملاقات کردن و ایمان داشتن و با ایمان از دنیا رفتن بهترین مخلوقات میشمریم برخلاف کسانی که بغض اونها رو دارن در تمامی ادیان چنین بوده اگر از نصارا بپرسید بهترین یاران عیسی کی بوده میگن حواریین و اتباع عیسایی که باهاش ملاقات داشتن از یهود بپرسید بهترین امت شما کی بودن میگن یاران موسی علیه السلام کسانی که باهاش بودن زیر دستش تربیت شدن از هر امتی انسان بپرسید از هر کسی بهترین ها کسانی بودن که اهل دینن و دنبال دین بودن هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون آیا مساویان اونهایی که میدونن علم دارن زیر منبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستن علم آموختن با کسانی که رسول الله رو ندیدن و علم مستقیم ازش نیاموختن و بعدا یا آموخت آموختن قابل قیاسن خیر این دوتا قابل قیاس نیستن اونها خیر البریان بهترین ها بودن به خاطر چی به شرف رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم علمی که مستقیما از رسول الله صلی الله علیه وسلم بدون واسطه شنیدن و رابعهم خیر البریه بعدهم یعنی بعد از اونها بعد از ابوبکر عمر عثمان در خیریت کیه علی بن ابی طالب علی حلیف الخیر کسی که یاور خیر بوده خیر مطلق یا منظورش رسول الله صلی الله علیه و سلم یا منظورش قرآن و سنته که از رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفته منظور تمامی خوبی ها کسی که یعنی پیمان داشته با تمامی خوبی ها الخیر تمامی خوبی ها حلیف بوده یعنی هم پیمان بوده یعنی پیمان خیر خیرها خیرات بوده و بالخیر منجحو بالخیر منجحو یعنی خیرات را هم میرسونده به دیگران یعنی اهل خیرم بوده کسی که خیر عطا میداده یعنی به کمک میکرده به دیگران با خیر و خوبی با نیکی یاری رسان دیگران بوده کمکشون میکرده و به اونها از اون خیراتی که خدا بهش داده بود میرسون حالا یا از اون مالی که در دستش بود از بیت المال یا از مال خودش یا با خوبی کردن و احسان در رحم و ترحم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه شک نداریم از رحمش این بود که حتی یعنی نهایت تلاش رو که شاید خوارج اصلاح بشن قضیه نهربان اون قضایی که پیش اومد در زمان علی بن طالب واضحه اصلا راضی به جنگ نبود با معاویه اصلا راضی نبود اصلا راضی نبود به جنگ به اینکه صحابی کشته بشه فکر نکنیم که علی راضی به جنگ بود علی راضی به کشتن کسی بود رضی الله عنه عن صحابه اجمعین هیچ وقت راضی نبود بلکه فتنه ای بود که خوارج پا کردن با شعار ان الحكم الا لله شعار میدادن حکم از آن خداست جنگ که خواست پا بشه عمرو بن عاص قرآن رو بالا میکنه بابا بر بگردیم به قرآن ما که با هم تو قرآن اختلاف نداریم خوارج اومدن تهمت زدن گفتن این منافقه اون منافقه معاویه منافقه اومدن توی لشکرها ریختن و چریکی بازی در آوردن و صحابه جون همدیگه در افتادن و اصحابی کشته شدن با اون کسانی که مستحق لطف نبودن ولی با این وجود صحابه رسول با لطف بودن لطیف بودن رعوف بودن رحیم بودن نسبت به بندگان خداوند سعی و تلاششون در هدایت اونها بود ابن عباس رفت از طرف علی بن ابی طالب رفت با خوارج اهل حرورا رفت بحث کرد مناظره کرد که شاید از تکفیرشون نسبت به اصحاب رسول شاید بر بگردن یا شاید موضعشون عوض بشه و ادعی بر میگردن و عوض میشن این اگر گفته میشه بالخیر منجحو نجاحش یا موفقیتش در رساندن خیرات به مردم و انهم لرحت لا ریب فیهم على نجوب الفردوس بالنوری تسرحو و انهم لرهد ره به خیشان و نزدیکان گفته میشه و انهم لرهد لا ریب فیهم کسی شک داره که اینها نزدیکان یعنی نزدیکترین اشخاص به رسول الله صلی الله علیه و بوده بودن کسی شکی نداره از ماها اهل سنت ما اعتقاد داریم اینها نزدیکترین اشخاص بودن به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه رسول الله صلی الله علیه و و انهم لرهد لا ریب فیهم على نجب الفردوس بالنور تسرحه على نجب الفردوس ما أحاديث دار شأن اصحاب يوران داريم كي انها در روز قیامت خداوند اسباني بشون میدن چه اسباني عن سليمان بن بريدة بن الحصيبي عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل في الجنة من خير یکی از اصحاب سوال میپرسه آیا در بهشتم اسم هست ان ادخلك الله الجنه فلا تشاء ان ان تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك في الجنه حيث شئت الا فعلت میگه اونجا هر اسمی بخواد بهت داده میشه اونم چه اسمی بهت داده میشه اسبی از یاقوت یاقوت قرمز پرواز میکنه تو را یعنی سوار اون اسب میشی و اون اسب پرواز میکنه در بهشت تو از این ور اونور میبره و این نوع احادیث در فضیلت بهشتیان زیاده اگر وارد بهشت شدی خواستی از این نوع اسبا بهت میدن این یک نوع اسبه مال عین و رأت ولا اذن سمع چیزی که چش ندیده نمیتونیم تخیل بکنیم یعنی این اسب نمیدونیم تخیلش بکنیم چطوره و چیزایی که هم دیگه نشنیدیم حالا خدا میدونه دیگه حورعین چیه و چیزایی که ما شاید اسمشو میشنویم ولی کیفیتشو نمیتونیم درک بکنیم از اون کاخهایی که از تلاس از یاقوت از نقره از این اسبها این اسبها چگونه پرواز میکنن چگونه از یاقوتن این حدیث را هرچند که خوندم ادامه داره ولی که حدیث اسنادش ضعف بره خب آلبانی میگه به درجه حسن میرسه و در سلسله صحیح تحسینش میکنه ما در فضیلت بهش و اون نعمت که خداوند به بهشتیان گذاشته زیاده اینجا یک یک فضیلتی را از بهشتیان یاد میکنه میگه اینها اصحابن و خداوند هم اعلان رضایت از اون اصحابش کرده رضی الله عنهم خب وقتی که خدا داشته راضی باشه جایشون کجاست بهشته اگر جاشون بهشت باشه هر چی بخوام از خدا خدا بهشون میده از اون چیزهایی که خدا بهشون میده از هایی که مثل نور پرواز میکنن و با اون سرعت از بهش از درختی به درخت دیگر از جایی به جای دیگر پرواز میکنن على نجوب الفردوسی به نور تسرحو یعنی بر فراز اسبان در فردوس آزادانه میدرخشن چهرهاشون هم نورانی هست هم مثل نورم پرواز میکنن این اسبایی که مثل پرنده پرواز میکنن پس اینها ما غبطه میخونیم به مقامشون به منزلتشون به جایگاهشون نه اینکه حسودیشون بکنیم و نه اینکه بغضشون داشته باشی بغض اهل بیت به بهشت کسی میتونه داشته باشه مؤمنی بغض اینها رو داشته باشه اینایی که خداوند وعده بهشت بهشون داده خصوصا اصحاب یاران کلا ابیاتش خواهد اومد اون عشره مبشره بالجنه پس الله بیاد وعده بهشت بده اونها و این همه پاداش و مقام و منزلت خدا و بهشون بده بعد یکی بیاد این فضیلت ها را انکار بکنه سعید و سعد و ابن عوف و طلح و عامر و عامر فهر و زبیر الممدح سعد و سعید و عبد الرحمن ابن عوف و طلحه و عامر این ابو عبیده و زبیر که ستوده شده هستن الممدح اینها همه ستوده شده هستن ستایش شدن به نص رسول الله حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که ثابت و صحیح است رسول الله میفرمایند ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه و عثمان فی الجنه و علی فی الجنه و طلحه فی الجنه و الزبير فی الجنه و عبد الرحمن بن عوف فی الجنه و سعد فی الجنه و سعید فی الجنه و ابو عبیده بن جراح فی الجنه اینا عشر مبشره به بهشت اینها خداوند وعده بهشت بهشون داده با این گفته و فرموده رسول الله علیه الصلاة والسلام و قل خیر قولا في الصحابة كلهم ولا تكن طعانا تعيب وتجرح وقتی که میخوای یاد از اصحاب بکنی اونها را به نیکی یاد کن این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم و نهی میکنه که از اونها بی لا تسب اصحابی نه معاویهش نه عمرو بن عاص نه طلحه نه زبیر نه علی نه ابو سفیان و نه ابو بکر نه عمر هیچ کدوم از اونها را ما نه سب میکنیم نه نقد کنیم نقد تجریح که بخوام مثلا جرحشون بکنیم هیچ به و کلا اون کسی که نقد معاویه میکنه درست شاید امامی از ائمه سنت بگه معاویه اشتباه کرد فقط تخته، ولی که تجریح بشه فس نسبت داده بشه به معاویه رضی الله عنه یا ابو سفیان پدرش طعن در ایمانش وارد بکنه این از اهل سنت نیست عمل اهل سنت چنانچه ما میخونیم از عقیده اهل سنت و جماعت و سلف امت چیه؟ به نیکی یاد کردن از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اونها باید به نیکی یاد بکنیم نباید قعن در اونها وارد بکنیم قدش در اونها وارد بکنیم تکذیبشون بکنیم شاید اشتباه بکنم بین خودشون و خداست حرکتی اشتباه میکنه ولی که توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بینه که هیچ وقت اونها را به مذمت یاد نکنید بدی یاد نکنید لا تصبوا اصحابی بدوی اصحابم نکنید اصحاب منن لو انفق احدكم مثل احد ذهبا لما بلغ مد احدهم ولا نصیحه به اندازه احد یکی از شما طلا انفاق بکنه به اندازه یک مد اونها نصفش هم نمیشه یک مد اونها هم نمیشه یک ذره اونها هم نمیشه شما خودتون قیاس میگیرید با صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم قابل قیاس نیستی نیستی مثلا قابل قیاس نیستی مثلا با اون کسانی که خداوند اونها را برگزیده به صحبت رسول الله علیه و سلم یکی از مشکلات ما در بحث نقد اصحاب سلیقه عمل کردن در نقده یکی میگه من ابوبکر صدیق را دوست دارم عمر تون بودم دوستش دارم یا اشتباه کرده یا بد بوده ابوبکر بهتر عمل کرده عمر بهتر عمل کرده ببخش از طرف خدا قاضی شدی تو قاضی هستی میزان دستت خدا داده که ترازو بکنی این بهتره اون بهتره از کجا میدونی بودی شاهد بودی چه موقع قاضی میتونه حکم بکنه باید مدعی مدعی باشی یا نه خصمت کیه خداوند چون خداوند میگه نضع موازین القسط خدا موازین قسط رو میذاره خدا ترازی اعمال رو میذاره خدا هست که ترازی اعمال میکنه نه تو تو چیکاره هستی که بیاد دخالت بکنی بین اصحاب یک شخصی میاد میگه نه معاویه به چه حقی بلند شده برای علیه علی یک عربی میشنوه یک شخصی چین حرفی میزنه بعد اون عربی میگه این معاویه چیکار است گفت که یک از پسرموهای علی بن ابی طالب هم قوم دیگه همش هر دو تاشون قریشه گفت این جنگ و دعوا بین یک قوم و قبیله است بین خودش و پسرمو پسرمو دعوا کردن به ما چه بین خودشون بوده اقوام هم دیگر بودن تو چیکار هستی توی که تازه مسلمانی توی که تازه با منت اونها داری قرآن میخونی با منت اونها حدیث میخونی تو چه کار هستی بین اونها دخالت بکنی این دخالت این قضاوت باطله اذا حکم الحاکم اگر حاکم اگر حد اهلیت قضاوت داشته باشه اهلیت استخراج و حکم داشته باشه ولی تو اهلیتشو داری اصلا شأن شأن صحابه است که بیای بین صحابه قضاوت بکنی شأن شأنش نداری جایگاهش نداری علمش نداری تو درایت به واقعیتش نداری تو نمیدونی که چه گذشته نمیدونی نبودی خدا ما را دور ساخته از اون فتنه هایی که بوده چرا بیام زبان خودمون رو آغشته بکنیم با بدگویی و بد سخنگویی و نقد اونها یکی میاد میگه نه عثمان آدم سستی بوده یا یکی کسی میگه که نه آدم نمیدونم عثمان خیلی تون عمل نمیکرده مثل عمر یا خیلی سفت و سخت گرفته خیلی نرم عمل میکرده سبحان الله مگر بندای انگشت مثل همه یا انگشتا خودشون مثل همه من قراره که همه هممون مثل هم باشیم من قراره رسول الله صلی مثل موسی باشه یا موسی مثل عیسی باشه یا ابراهیم مثل نوح باشه هر کدوم فضیلتی داشته ترک رسول فضلنا بعضا على بعض خدا تفضیلشون داده تو داری قضاوت میکنی روی خدا خدا هر کدوم یک طریق خاص کرد یک مزیت ها داده به عمر یک مزیت داده مزیت ها هم داده به عثمان ذی نوره میان تهمت میزنن نه این از بیت المال برداشته از کجا نقد کردی مسئلش کجاست اون شخصی که میاد نقد عثمان رضی الله عنه میکنه تمامی کسانی که تمامی کسانی که نقد عثمان بن نورین میکنن تمامیشون بدون استثناء عبد عبدالله بن سبا یهودیه بدون استثناء اسنادش برمیگرده به عبدالله بن سبا اتباع عبدالله بن سبا یهودی با این فتنه و این شبهه که این داره اختلاس میکنه دزدی میکنه از بیت المال اومدن سرشو بریدن خب این قضیه این تهمت منزه ازش عثمان بدون شک بدون ری اگر اینطوری بود هیچ وقت خداوند بعدش بهش بهش نمیداد اگر اینطوری بود اصلا شر نمیکرد الا استحی من رجل تستحی من منه الملائکه ملائکه شر میکردن از عثمان ولی انسان های بی شرمی هستن که شرم این داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم و این صحابی و این خلیفه مؤمنین رو نمیکنن شرم آور زشت ننگ بر ما که اینطوری بیان نقد خلیفه این با هم جمع نمیشن بغض اصحاب و حب اصحاب با هم جمع نمیشه بین ایمان و بغض اصحاب با هم دیگه جمع نمیشه نمیشه بگیم ما مؤمنیم و از یک طرف دیگه بغض اصحاب رو داریم نمیشه چون ایمانمون که بهمون رسیده اونها رسوندن اونها منت بر سرمون گذاشتن و ایمان رو بهمون رسوندن کسی که بخواد بدگویی و خلاف قول رسول الله صلی الله علیه و میگه رسول میگه لا تسبوا اصحابی بعد ما سبش بکنیم اون چیزی که ما داریم میخونیم از عقیده اهل سنت چیه حب اصحاب رسول الله علیه الصلاه و السلام نه اونها و قل خیر قولا في الصحابة كلهم ولا تكو طعانا طعان نباش صبرت نگه دار طعن در وارد والله بغضش بغضش داری هر کسی تعلم وارد بکنه بغضش داری الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان از ایمان حب في الله و بغض في الله از ایمانه بغض داشتن اون کسی که بغض اصحاب رسول اهل ایمان رو داره حب في الله به خاطر خدا به خاطر انتخاب خدا به خاطر اختیار خدا بغضشون داریم ولا تقطعانا طعانا وتجرح و تجرحه عیب بکنی از اونها عیب در بیاری عثمان عیبش این بود اونجا اشتباه کرد اونجا اشتباه کرد خلاص کردی اصلا تو قضاوت بکنی کی هستی که تو قضاوت بکنی علمش داری حق نداري، اجازه نداري عیب جویی اونها بکنی این از عقیده کیه عقیده اهل سنت و تجرحه یا اونها رو بخواد تجریح بکنی یا یکی از مسائلی که از متاسفانه صحابه به خودشون اجازه نمیدادن که قضاوت بکنن در کسانی که همجوارشون بودن نفاق چیز قلبیه تو چطور اومدی به خودت اجازه از کجا فهمیدی کی بهت گفت بودی مگه این از چیزهایی هست که متاسفانه جز صادرات عبدالله بن سبع یهودی هست از صادرات عبدالله بن سبع یهودی به اهل سنت صادرات اونها هست و ماها های غافل خواب هر کسی هر چیزی و فجلوفتي بدون إسناد بدون تحقيق بدون تبيين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آنهایی که بعد الصحابة ميان بعد از ميان سخنشون پروردگار ما را بیامرز و آنهایی سبقت ایمان داشتن از ما پیشگیری پیشی گرفتن در ایمان از ما غلی حسدی حقدی کینه در دل ما آنها در دل ما نسبت به آنها قرار مده پروردگارا تو بخشنده و مهربان هستی فقد نطق الوحی المبین بفضلهم و وفي الفتح آي للصحابة تمدح فقد نطق نطق الوحي بالوحي المبين بفضلهم خداوند در قرآن نه در یک آیه در آیات بنیکی یاد میکند از اصحابش هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين مؤمنینی که اون موقع بودن در بدر و در فتح, فتح مکه و در احد و در دیگر جاها خداوند ازشون چنین یاد میکنه که ما سکینت بر قلب اونها نازل کردیم که استقامت داشته باشن تا اینکه ایمانشون قوی بشه خدا ایمانشون رو قوی کرد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد الله بما عاهد عليه عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما ان ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله این آیات در فضیلت اصحاب اونهایی که با رسول الله بیعت دادن زیر اون درخت بیعت دادن در صلح حدیبیه اینها فضیلت های اصحابن که خداوند در شأنشون این آیات را نازل میکنه اینهایی که باید بیعت میدن دارن با خدا بیعت میدن یعنی این دستی که به تو میدن دست حق، اخلاص دارن درش مخلصانه صادقانه دارن باید بیعت میدن طرف حسابش خداست لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا تحت الشجره در صلح حدیبیه خداوند اینچنین یاد میکنه ازشون ازشون راضیه اون وقتی که بهات بیعت دادن این فضیلت شأن اصحاب رسول الله بعد از اون میگه جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى اونها متقی خداوند داره تایید بر تقواشون میکنه رسولش و پیروانش و علی المؤمنین المؤمنین خطاب کیه رسول المؤمنين کجا بودن در کی بودن غیر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و كانوا حق بها و اهلها و الله بكل شيء عليما خدا از علمش داره صحبت میکنه که به قلب اونها داشته تقواشون بر حق بوده به اهل تقوا بودن محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اونها سابقون سابقون بودن اهل قیام و تهجد بودن اهل روزه بودن اهل جهاد بودن خونشون فدا کردن تا اینکه ما مسلمان بشیم دین خدا به ما برسه سیماهم فی وجوه من اثر السجود چهرهشون داد میزنه از ایمانشون از اون آثار ایمانشون از آثار سجدهشون ذلك مثلهم فی التوراه این اینها اصحاب رسول الله کسانی هستند که یادشون شده یاد یادی از آنها شده در تورات و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه بله اینها اوصاف صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن و بیش از این ما در وصف آنها احادیث و آیات داریم که اینجا جاش نیست که ما بخوام مفصلا درباره این آیات و اون احادیث صحبت بکنیم فقد نطق الوحی المبین بفضلهم این قسمت های از وحی مبین بود وحی بلسان عربی مبین واضحه واضحه خدا وقتی که میگه رضی الله عنهم یعنی چی واضحه یا واضح نیست راضی است راضی است خداوند ازشون واضح آشکار نص ظاهره نص واضح مبینه در همه عرب میدونن یعنی چی رضی الله عنهم فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آي للصحابة تمدحه در فتح در سوره فتح محمد رسول الله وفي الفتح منظور در سوره فتح آي للصحابه آي در ستايش الصحابة اومده اون رو بخون یعنی این آیه که خوندی محمد رسول الله این آیه رو بخون برو بخون تا بفهمی قدر منزلت صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم درد بکنی و فی الفتحی آیو للصحابه تمدحو مدح ستایش نگوی از صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم من دقیق دقیقه میکنیم ان شاء الله بعد دوباره بحث قضا و قدر رو خواهیم کن صلی الله علی محمد و علی محمد